muteramanye na bera irakoze humumugwi ndangakaranga abeza kino kiganiro mwagiteguriwe nanje Alain Dezihebukeye neza sangwa ikaze agashitsi kake gukeza umubyeyi ni ukugaragaza umunezero dufise upfutse ngo ngo ni kubera aba yaciye mu bigoye ariko nk'ubu turabona hagiye haraba iterambere urasanga yitaweho rwose abayeho neza yego mm. ibyo birashika mugabo aho hambere hahise uri umupfasoni mu rugo ibikorwa utegerezwa ntiwaraba ngo uribungenze warabikora ugasanga uranarushe biraguteye n'ingorane ibi byo gukeza umubyeyi none mwebwe mukuri gukurikirana karanga mubona byavuye he ahantu byavuye ibintu byo gukeza umubyeyi niho haho nyine aho hambere hahise umubyeyi yaratwara inda atwaye inda akita ku bikorwa kuko urabona ntihari bwabe ibintu by'ubushakashatsi ngo umuntu ngo agize n'akagorane aca agenda kwa muganga yaca aguma muhira ugasanga birabaye yuko inda ishobora kumuhitana niho havuye ibintu byo gukeza umubyeyi arinze atwara inda amezi icyenda akamubyara baramukeza kwari kugaragaza umunezero ni ukuvuga rero ni uko bagomba kwerekana ko ari umuntu ahejeje kugira ikintu kidasanzwe ego cari ikintu kidasanzwe kuko aho hambere hahise si ibi by'ubu aho hambere hahise mu kibano uri umuntu utavyaye nta jambo waba ufise nta teka waba ufise ngabo rero urumva rose umwana caba ari ikintu kidasanzwe mu muryango no mu babanyi no mu bagenzi mu gukeza umubyeyi hari amajambo bakoresha cyane cane n'ayahe ego amajambo bakoresha baravuga ati kira mama ubundi acayishura ati twese mm. Mm. kubera iki bakoresha aya majambo abiri ngo kira mama ubundi ati twese umubwiye ati kira mama kira mama kira nibaza ko gitahuritse hama nawe kwitabira uti twese sinokwifuriza umugisha ngo oh, ntibikunda yokeza avuga iki aba iki ko iyo manga ntaba yizi iyo manga yasimbye ntaba yizi ntabyo amenya hanyuma eh, uko tubona mu rugo haba hari umugabo n'umukenyezi umukenyezi cyane cyane niwe tuvugira tuti niwe bakeza urumva umugabo nawe ntibamukeza bakahetse umukenyezi kuko niwe aba yatwaye inda amezi icyenda akayitwara ni ukuvuga niwe aba yasimbye imanga nini hmm. yego hanyuma nyine uwakenze umubyeyi uti umupfasoni yabyaye n'umwigeme nawe nyine ntashobora gukenza umubyeyi rero oya ntabyo aba azi nawe ntabarashika ku iyo ntambwe yo kumenya ibyo ashobora kumukeza ko ntabazi ibyo yaciyemo muri iyo minsi yari afise afise iyo hmm. yamaze afise ntababizi amufata mu ntoki hamuka mukeza hmm. yego uramufata ku bitugu ku bisanzwe muba mwari ko muraramukanya uba wari uje dufate nk'ubu ari nka mama wiwe aje gukeza umwana wiwe na karorero nanze ni ukuvuga araje nawe umukobwa wiwe nawe aravuye hasi bararamukanije nimba yari afise umwana mu mugongo acamukurayo kugira ngo baramukanye hama afise umwana mu ntoki muganga ko kubera ajyara abasanzwe ataranamuheka atarava mu kiriri yamukura aharyamye gusa akamuzana amuteruye mu ntoki agaheza akamukeza agaheza akamukeza umwana amufise mu ntoki umubona numva rero gukeza n'indamutso biratandukanye numva arabanza akamuramutsa hanyuma agaheza akamukeza bikimushikira murahoberana kujya nyine dusanzwe tubizi hama nimba ari nka nyogosenge mwajanye akaguterera impundu nawe ukayitabira cyangwa ari wowe nyine uyiterera umukobwa wawe akayikwitabira vyaca bigiramwo wacu bandanirizamwo ntiwabanza kumuramutsa hama ngo muyage uhava usubira kumukeza oya mwayaga wahejeje kumukeza uwo yavyaye wewe iyo mpundu nkuko avuga ati twese bariko baramukeza iyo mpundu yoyo uwavyaye wewe ntashobora kwitabira arayitabira agashitsi twarabibonye ku kintu kijyanye eh, no guhoza umwana usanga hariho imitsiro bagira bati kirazira guhoza umwana mu ijoro nk'akarorero ibi bintu byo gukeza umubyeyi nabyo hari imiziro yo birimo nk'uko ego naho irimo ntushobora gukeza umubyeyi mu ijoro bamukeza ku murango kubera iki umuntu nona atokeza umubyeyi mu ijoro nk'ubu tufashe ari umuntu yavuye kure hanyuma agashika mu ijoro yoca arindira bukeye akaba ari hazoca mukeza ego mm. urarindira bugaca kuko mu bintu byo gukeza umubyeyi harimo gutera impundu nta muntu atera impundu mu ijoro impundu ni ku murango hanyuma dufatiye ku kiringo hoho gukeza umubyeyi kuva arabyaye turabona gushika abasohore twogira tuti muri ico kiringo niho umuntu yokeza umubyeyi amwe ashikamo arira tikira mama tisimba imanga nivyo turaza kubishikira ariko iki kiringo kingana gute ico kiringo nico nyene bakeza umubyeyi akiri mu kiriri mm. amaze gusohoka ntibaba bakimukeza mm. bamukeza akiri mu kiriri agashizika tuje cyane cyane ku majambo eh, bakoresha tugiye ku majambo bakoresha keza umubyeyi twumvirize none gukeza umubyeyi baratangura bagatera impundu ni urupfu yasimbye gupfa basi dufate ni hmm. ukuvuga iyo nda ntiyamuhitanye ari muzima arafise n'umwana bari kumwe ntiyamuhitanye ntiyapfuye imanga bavuga ngaha ni gupfa bakamuhanga baca bavuga ngo imana icane yego imana iba yacanye nyine wari inzu imanga imana yacanye no kuvuga n'ibiri imbere irabibona izo bikurabira ni ikiganiro agashyitsi cuno munsi giciye kigarukira twari ko tuvuga ibijanye n'akaranga k'abarundi mu gukeza umubyeyi yibarutse mu kiganiro kizokurikira tuzobandanya n'insiguro y'amwe mu majambo abarundi b'aho hambere bakoresha mu gukeza umubyeyi yibarutse murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze bera irakoze twateramanye kuri mikoro mwari kumwe nanje ara dezihebukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi